Bayanoko ikastolan gira egunan! Bakizue dola aste bat edo bihasi dela jauteriak, zer dira zuentzatzi jauteriak, zer gana edo? Be, muso jotzeko eta hola, festak egiteko kalean euh, euh, ibiltzeko mozorotua. Eta um, lagunekin mozorotu eta festa egin. Benoko ikastoran egin duzu janik? Be, uh, uh, ostiralean eginen ditugu, me ez gaur. Eta zertaz uh, mozorotuko Ni uh, Ni sinatarez. Ni um, indiko neska bat. Ni ezakitara eskolaz klun. Pailazoa? Ni pailazoa zere, zenta besterik. Ni en Captain Amerikan. Urteko zein momentuan egiten dira gutxo gara bera, bakizue? Uh, eh, be, otzailaren uh, eh, estidala. Otzailaren uh, eh, amairuan. Zerraitik hor egiten da? Zer heldu da hola ester? Bakantzak. <laughs> Bai, zein bakantza. Txikiak. Nola egiten dira? Iauteriko oporak. Urria. Udako oporak. Antzu. Udazkeneko oporak. Ere ez. Uda berriko oporak. Uda berriko elu dira. Eta laizte, udaberri izango da, eta hori haitik, eh, jauteriak ite intugu. Zer haitik ite intugu jauteriak hor udaberri haintzina? Ezekit. Jauteriak ospatzeko eh, guraldi e, dejaren itzulia, udaberriarekin, eta hartzak, bak zu hartzak hor direla esnatzen, eta hartzak urruntzeko. Kusa dituzu hartzak? Ba, nik egiten dut dantza, eta lebatean, eta hor, dantza irakasla, mozor, Tuko da artez eta dantza bat eginen dugu artza esnatzen delako. Eta zer giren du hartzez, gero? Be, tuko du ere pixkatz eta <laughs> momentu batzuetan eginen ditu uh, buli. <laughs> Zuzua eginen du? Ba, txintxua izanen da. Artza da Euskal jauterietan. Eta badira pertsonaia hainitzen, beste batzu zautzen dituzue? Joaldunak? Arlekean? Eh, Arlekean ez da Euskal Iotirietan. Meia Iotirietan da ere, baina ez Euskal Iotirietan. Uh, eh, ba, zapatarekin um, sakuekin egina den. Mhm. Galtzak uriak? Si, badira, bai honan ziren, joan azte buron, si? Sirtzilak. Sirtzilak badira, bada ere, si beste zirikin. Siripot. Siripot, hongi. ongi. Eta beste batzu, dantzariak noitzen dira, lapor duen. Dantzari suriak dira. Xuri-xuriz bestituak dira. Arrediak? Kaska... Bai. Kaska, kaska, kaska, kaskatzi... Kaskari? Kaskador? Kaskariak! Kaskare? Kaskaro! Kaskaru? Kaskaroki? Kaskarotak! Zautzen ah! duzue? Bai? Be bai, mezuzua naiz, dena angstan dut nire buruan. Eta uteriak maite duzu Nebo dut azken bat, bakizue berba eldudan urtean, irailean, eh, eskola denborak aldatuko direla. Zenbat egun dituzue bai hor Lau eta erdi. Eta zenbat era pasako dira berba? Lau. Eta zer do beto, lau edo lau terdi zuentzat? Lau eta erdi. Zaitik lau terdi? Be, zenda badira ere aktivitateak eta ala. Be, ni lau. Zta ez dugu lan egiten uh, eh, hasta eta eta ora eginen du eh, e, pausa txiki bat e, Ni lau eterdi zen ez dut maite bakantzak ez da zani eta, eta, mm, ikastolan behar egiten ditugu matematikak, aktivitateak, enfen, kupatzen gira, tu vois? Baitu duzu ikastolazuk? Sobera! Baia, nik nahiago dut lau eta erdiztan, etxean ez dugu gauzain egiteko eta ikastolan gehiago matematikak, aktivitateak eta gauza itzan egiten dugu ikastolan etxean baino. Be, nik ez lau eta erdizta, etxean ez dugu ezak egiteko eta ikastolan bat ditugu matematikak. Jo, gauzaka eh, ikasteko eta ez daungin nira izparekin jostatzea. <laughs> Me guk ez ditugu aizetanik, ez ditugu maite eh, matematikak. Senta, dea, sobera egiten ditugu eta biziki nula da.